Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 16, 1962 Inordinahang pare ng Congregation of the Most Holy Redeemer ang nooy si Father Ireneo Amantilio sa edad na 28. Isinagawa ang kanyang ordinasyon sa Redemptorist Church sa Cebu City. Nagsilbi siyang Vice Rector at Rector ng Redemptorist Community sa Iligan City at Bacolod at naging Novice Master din siya ng Redemptorist Novitiate sa Lipa City bago tuluyang naging obispo. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.